NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli, dragi slušalci, ponovo na talase NXS Web Radio podcasta i posle kraće pauze koja je trajala otprilike dva puna meseca, s tim što smo januar mesec uzeli ovako kao odmor i da malo osmislimo kako ćemo dalje krenuti u 2016. godinu, da bi naravno vama ponudili bolji i kvalitetni sadržaj, a februar mesec je više bio neke tehnikalije koje smo morali da rešimo, Tako da smo se sad ponovo vratili u igru i očekujte naravno redovnije naše emisije i naravno hvala vam što ste sa nama još uvek. E, danas smo odabrali jednu pa recimo interesantnu temu koja pogađa veliku većinu ljudi, a e, do te teme sam došao razgovarajući jednim mojim prijateljem koji mi se požalio na da ne može da pronađe motivaciju za vežbanje, tako da sam se odmah dosetio da bi to možda bila interesantna tema, malo istražio i tako je nastala tema za ovu misiju. Znači da ne družimo puno kako da pronađete motivaciju za vežbanje. Motivacija je nešto što ponavljate svaki dan, naravno dok ne prestanete da razmišljate o tome i da vam to postane navika. Svakako niste baš svaki dan motivisani da idete na trening i nije vam svaki dan prijetno da rano ujutru ustajete Napustite vaš stan, obučete se, izađete napolje, ako je zima na minus možda u, poluma, u polumrak jutra, jel? i da odete u teretanu i tamo provedete sat, sat i po vremena. Ali vam definitivno nakon toga bude prijatnije i budete zadovoljni što ste to uradili i ceo dan vam nekako bude prijatan, aj tako da kažemo. Tako da je motivacija zapravo mnogo šira slika koja je sastavljena od puno detalja koji je čine. Nabrojat ćemo naravno nekoliko detalja koji mogu da vam održe motivaciju na duše. Pod jedan, zamislite svoje buduće ja. Znači, želite da budete fit i u kondiciji. Mnogi ljudi upravo pronađu motivaciju u sebi. Kada vide sliku svog budućeg ja. Ako tu sliku stavite u neki realan vremenski okvir, teško da ćete izgubiti motivaciju da do tog cilja stignete makoliko koliko put bio dug. Naravno, neka vaša prva motivacija bude da se više krećete. Šetajte više, nemojte sedeti u prevozu, ako radite neki posao gde dosta sedite, ustanite e, tokom radnog dana i tako dalje. A kada to postignete, pojavit će se naravno i druga, a to je da vaša sadašnja verzija bude u boljoj kondiciji i izgleda mnogo bolje od vaše prošle verzije. To znači da vaša sadašnja verzija, znači od onog trenutka kad ste krenuli da se više krećete ili da vežbate, bude bolja od one verzije koja je bila pre nego što ste to krenuli zbog toga ovaj, ako vam ova rečenica zvuči malo čudno, čisto da pojasnimo. Po dva, takmičite se. Ako nemate sa kim, takmičite se naravno sami sa sobom. Ako hodate, postavite sebi cilj da hodate duže ili da za isto vreme pređete više. Ako idete u teretanu, na kraju standardnog treninga ubacite još nešto dodatno da obavite sat ili sat i po. Ako trčite, povećavajte pređenu dužinu pa makar i za 1 metar. Po tri. Koncentrišite se na cilj, a ne na svoje slabosti. Što znači da ukoliko imate neku povredu ili neki razlog zbog čega određenu vežbu ili određenu, određenu aktivnost ne možete obavljati, nađete nešto što ćete moći da radite da, i koncentrišite se na to šta ćete postići ako budete to radili na duži vremenski period. Jako važno. Pod četiri. Shvatite da ne može sve odjednom i naravno promena se neće desiti sutra. Jer mi se nismo samo jedno jutro probudili tromi. Na tome smo radili ne radeći ništa mesecima ili godinama. Zato je najvažnije da budete svesni da se promena neće dogoditi preko noći i da se svakako nećete jedno jutro probuditi vitki i u fit formi. Promena je kada nešto radiš korak po korak, pomiren si sa vremenom i trenutnim mogućnostima i znaš da imaš cilj. Prvo, ne možeš da istrčiš duže od 5-6 minuta, ali zato ćete sutra moći 7-8 prvo ne možete da uradite ni tri čučnja ili pet. Preko sutra ćete moći da uradite 8 ili 10. Ako se opustite u vezi sa tim i ako sebi opraštate trenutno ograničenja, tako će vam i motivacija potrajati uz zadovoljstvo svakodnevnog napretka. Pod 5. Odaberite aktivnost koja vam odgovara. Na primer, Svi znaju da se trčanjem stiči, e, stiče kondicija i izdržljivost troši više kalorija. Ali ako vas to ne motiviše ili jednostavno ste osoba koja ne voli da trči, nemojte raditi nešto samo zato što je in, samo zato što je zato što svi drugi to rade, tako da kažem. Uh, Ako vam, na primjer, prija yoga, svakako nećete krenuti na kickboks, jel tako? Ima naravno ljudi koji vole da vežbaju sami, a i naravno oni koji vole da rade u grupama, pa će se na primjer ti koji vole da rade u grupama opredeliti za zumbu ili aerobik ili možda ples. Pod šest. Naučite da se prilagođavate. Na primjer, osoba sa kojom ste išli na treninge ili trčanje ili već šta, više ne može da ide sa vama. Ili ste se možda povredili i ne možete više da trčite. Onda šetajte ili krenite na plivanje. Znači morate se prilagoditi situaciji i ostati u ritmu, odnosno ostati u treningu. To je zapravo i najvažnije da ne prekidate trening, odnosno ritam, jer će nakon toga biti mnogo teže ponovo nastaviti nego da održavate kontinuitet. Znači to je jako važno. Takođe, tu je i vreme treninga. Nekima je teško da treniraju popodne ili uveče nakon celog dana i gomile obaveze. Zato se oni bude rano ujutru, ustaju ranije, što znači da nije sve uvek idealno i onako kako bismo mi volili da bude ili kako smo navikli, zato moramo da se prilagođavamo da bismo stigli do određenog cilja. I onda se verovatno pitate zašto motivacija opada za vežbanje. Čak i u slučajevima kada se motivacija za redovnim vežbanjem probudi iz raznih razloga, bilo da su oni zdravstveni ili estetski, razne istraživanja pokazuju da se kod najvećeg broja ljudi veoma brž, brzo uspava. Ova istraživanja takođe pokazuju i koliko se ljudi teško prilagođavaju režimu koji im je pripisan. Bilo da reč o ishrani, lečenju, fizičkoj aktivnosti, čak i kada im se nepridržavanje pravila može ugroziti zdravlje. Znači čak i tada. E sad, zašto se najčešće gubi motivacija? Pod jedan, pozitivni efekti nisu odmah vidljivi, kao na primjer gubitak telesne težine. O smo pričali. Pod dva, javlja se osjećaj dosade zbog monotonog i stereotipnog ponavljanja aktivnosti. Po tri, Svako bi najradije organizovao trening po nekom svom sistemu, kad njemu odgovara i koliko njemu odgovara. Po četiri, ne pokreće vas neki unutrašnji motiv za fizičkom aktivnošću, bilo da je lični, mentalni, socijalni i tako dalje, već spoljni, na primer redovno, neko na primer redovno šeta ili ide u teretanu u nameri da se leči pod znacima navoda, dok zadovoljstvo ne postoji ili je u drugom planu jako važno. Pod pet. Podvrga, e, podvrga, e, podvrgavate se režimu vežbanja zato što morate, a ne zato što želite. Takođe, dosta ljudi ima taj problem. I pod šest, pravdate se nedostatkom vremena stalno. Takođe, veliki broj ljudi E, se vadi na to. Nekad imate za, e, zauzet dan i imate posao koji vas iscrpljuje i tako dalje naravno, ali jednostavno morate to prevazići. E sad, kako podići motivaciju za vežbanje? Pod jedan, precizno i jasno odredite realne, kratkoročne ili dugoročne ciljeve redovnog vežbanja. Jako važno. Pod dva, psihološki se postavite prema vežbanju kao prema nečemu što ima vrednost za vas same, bez obzira na društveno prihvaćene vrednosti. Po 3. Izbegnite stereotipno ponavljanje jednote iste vežbe ili aktivnosti na račun raznovrsnosti vežbe koje su usklađene sa vašim zdravstvenim stanjem ili ne znam godinama ili sklonostima i tako dalje. Po 4. Odredite optimalnu ve meru vežbanja koja neće biti ni beskorisno laka, ali ni opasno teška. I pod pet, uskladite težinu vežbe u kojoj ćete tokom vežbanja naravno dobijati e, povratne informacije od vašeg organizma, odnosno dokle smete da idete, da ne ugrozite svoje zdravlje, takođe jako važno da ne preterujete. E sad, Ono što je takođe važno je da znate i naučno potvrđene informacije da redovno vežbanje od najmere, najmanje 4 meseca blagotvorno deluje na telo. I to poboljšava rad srca i pluća, sprečava moždani udar, utiče povoljno na krvni pritisak, snižava nivo šećera u krvi, reguliše alkalitet krvi, povoljno utiče na vid i sluh, naravno, jača kosti, poboljšava odbromene snage organizma, deluje antikancerogeno, naravno, poboljšava kondiciju, estetski oblikuje telo. Tako da su to sve jako, jako važne stvari. A kako vežbanje utiče na psihu, pošto je ovo bilo telesno, emocionalno stabilizuje ličnost, podiže nivo samopouzdanja, podiže nivo inicijative, podiže nivo sigurnosti, podiže nivo praktičnosti i smanjuje nivo zavisnosti od drugih ličnosti. Jako, jako bitno. I šta bismo onda mogli da izvadimo kao neki zaključak? Najbolja motivacija za dobar trening je zapravo osjećaj nakon treninga, što znači da ste učinili nešto lepo i korisno za sebe. Uložili ste u sebe, bit ćete lepši, zdraviji, srećniji. Ukoliko zavolite taj osjećaj, rezultat će naravno vremenom doći sam od sebe. Motivacija će svakim danom biti sve veća i veća, a bit će naravno sigurno i trenutaka kada niste baš za trening, ali ukoliko tada sebe naterate, definitivno ćete na kraju biti srećni jer niste odustali i niste izneverili sebe i svoje telo. Jako važno. I to bi ujedno bilo sve što smo vam pripremili za ovu nešto dužu emisiju, ali mislim da su informacije bile više nego korisne, jer definitivno sad ide lepše vreme, mada nismo imali nešto previše jaku zimu, da budem iskren, ali ide nam proleće, ide leto, znači ide, idu sada uh, uh, vremenski uslovi koji će pogodovati da se više vremena provodi napolju, tako da slobodno se opredelite za neku aktivnost, bilo da je to šetanje, trčanje, vožnje bicikla, odlazak u teretanu, plivanje, znači bilo šta, uh, Samo se krećite i posvetite malo vremena sebi i naravno svom telu i svom zdravlju. To bi bilo sve u ovoj prvoj ovogodišnjoj emisiji 1 na 1. A do neke sledeće emisije vi naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Moje ime je Nenad i ja vas pozdravljam. NXS Podcast.